บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่อีรุนเนตอีรุนเนตขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างพุทธักฮากิพุทธักฮากิคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ 제 머리카락 좀 잘라 주시겠어요? 제 머리카락 좀 잘라 주시겠어요? อย่าเกินไปนะครับ 너무 짧지 않게 잘라 주세요. 너무 짧지 않게 잘라 주세요. 산ั้นอีกนิดนะครับ 조금 더 짧게 잘라 주세요. 조금 더 짧게 잘라주세요. 이 사진들을 현상해 주시겠어요? 이 사진들을 현상해 주시겠어요? 사진들이 CD 안에 있어요. 사진들이 CD 안에 있어요. รูปอยู่ในกล้องครับ 사진들이 이 사진기 안에 있어요. 사진들이 사진기 안에 있어요. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ 시계를 고쳐 주시겠어요? 시계를 고쳐 주시겠어요? กระจกแตก 유리가 깨졌어요. 유리가 깨졌어요. 배터리 못. 건전지가 닳아졌어요. 건전지가 닳아졌어요. ช่วเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ이 셔츠를 다려 주시겠어요? 이 셔츠를 다려 주시겠어요? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ이바지를세탁해주시겠어요이바지를세탁해주시겠어요ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ이신발을고쳐주시겠어요이신발을고쳐주시겠어요ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ 불 있으세요? 불 있으세요? คุณมีหรือไฟแช็กไหมครับ 성냥이나 라이터 있으세요? 성냥이나 라이터 있으세요? คุณมีทีไหมครับ 재떨이 있으세요? 재떨이 있으세요? คุณสูบซิก้าไหมครับ 시가를 피우세요? 시가를 피우세요? คุณสูบบุหรี่ไหมครับ 담배를 피우세요? 담배를 피우세요? คุณสูบไปไหมครับ 파이프를 피우세요? 파이프를 피우세요?